Արցախի լեակատար շրջափակման եւ առելիքի գերսղության պատճառով ավտոտրանսպորտի երթուղիներում բարբերաբար իրականացվում են ստիպված փոփոխություններ, գնում ենք դեպի կրճատումներ։ Տարածքային կառավարման եւ հակառակության նախարարության կողմից իրականացվում են համապատասխան հաշվարկներ եւ հունիսի 17-ից ստիպված կլինենք Ստեփանակերտ մայրաքաղաքում գնալ կրճատումների, ինչի ենթադրում է, որ կդադարեցվի գործի մայրաքաղաք սպասարկող բոլոր տրանսպորտային միջոցները, բացառություն կկազմեն Նորարեշ եւ Աչափնյակ թաղամասերը։ Նորարեշ երթուղու սպասարկումը կիրականացվի 15 երթով ժամը 8-ից մինչև 19:00-ն, իսկ Աչափնյակ թաղամասի սպասարկման ժամերը կլինեն 7:45-ի, 8:20-ի, 14:15, 17:30 եւ 19:00-ին։ Մինչհամայքային երթուղիները շարունակվելու են սպասարկվել դեռևս գործող ճյուղացուցակով, սակայն պետք է հաշվի առնենք, որ վիճակը օրորիվա թարանում է, որ եւ համապատասխան միջոցառումներ, փոփոխություններ կիրականացվեն այն դեպքում, երբ որ արդեն վաշարները չբավարարեն իրականացվել նախկին ճյուղացուցակով։